Dialog. Posłuchaj rozmowy Markusa z Moniką. Welche Bücher magst du, wenn du nicht arbeitest? Also Novellen, Romane, interessante, moderne Bücher. Wie findest du polnische Filme? Polnische Filme? Ich finde die polnischen Fernsehserien dumm. Aber ich mag polnische Komödien. Ich mag nur amerikanische Horrorfilme. Wie heißt euer Studentenmagazin? Gefällt es dir? Unser Studentenmagazin heißt Das Studentenleben und es gefällt mir sehr. Ich finde, es ist sehr interessant. Was findest du am besten an deiner Arbeit? Was gefällt dir an deiner Arbeit? Meine Arbeit ist schwer, aber ich mag meine Arbeit, weil wir den Leuten und manchmal auch den Tieren helfen. Wirklich? Den Tieren auch? Welche Tiere magst du am liebsten? Am liebsten mag ich Katzen, weil sie schön sind. Teraz powtórz każde zdanie. Welche Bücher magst du, wenn du nicht arbeitest? Wie findest du polnische Filme? Ich mag nur amerikanische Horrorfilme. Und wie heißt euer Studentenmagazin? Gefällt es dir? Und was findest du am besten an deiner Arbeit? Was gefällt dir an deiner Arbeit? Wirklich? Den Tieren auch? Welche Tiere magst du am liebsten?